Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Upoznaj, svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Kao što i sam naziv serijala kaže, u ovim emisijama nastojimo se upoznati sa Allahom subhanahu wa ta'ala, našim uzvišenim gospodarem, onako kako se on opisao, onim imenima kojima se on nazvao u Kur'an i Kerimu ili ga je tim imenima nazvao osobinama opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahua jalla wa ala lijepa imena su mnogobrojna. Njih i njihov broj zna jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Nešto od toga spomenuo u svojoj knjizi ili u sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam. S tim imenima koja su nam poznata, družimo se, komentarišemo ih, nastojimo kroz njih upoznati svoga gospodara, kako bismo ga više voljeli i kako bismo bili mu što je god moguće više pokorni. Jer onaj koji upozna Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako se on opisao, na onakav način, nemoguće je a da ga ne zavoli. A kada ga zavoli, nemoguće je da mu bude nepokoran. Onaj koji upozna Allaha subhanahu wa ta'ala sigurno ga zavoli i nastojimo biti što je god moguće više pokoran od Allahovi subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena i uzvišenih svojstava jeste i Allahu dželle vala lijepo ime Eš-Šehid. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Eš-Šehid i osobina Šehadeta. Kod nas se najčešće ovo ime prevodi kao svjedok. Onaj koji svjedoči i Šehadet jeste svjedočenje nešto kao diploma. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Ešehid spominje se u Kur'ani Kerimu na 18 mjesta. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wallahu šehidun ala ma tamelun. Allah je šehid svemu onome što vi svjedočite. Allah je svjedok svemu onome što vi radite. Allah je šehid svemu onome što vi radite. Kaže u suri Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ Reci, Allah je šehid između mene i vas. Allah je svjedok između mene i vas. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hajj, Inna Allaha 'ala kulli shay'in shahid. I doista je Allah subhanahu wa ta'ala nad svemu shahid, odnosno svjedok. I mnogi drugi kuranski ajeti. Ova osobina, šehadeta spominje se također u Kur'ani Kerimu i u sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako Allah dželavala u suri Ali Imran 18. ajetu spominje ovu svoju osobinu da je on svjedok, odnosno da on svjedoči i to čemu najuzvišenijoj stvari, najvećoj činjenici, najvećoj istini zbog koje je sve stvoreno da je on Allah dželavala jedan jedini istinski Bog, dostojno obožavanja, da on postoji i da jedini on je zaslužan da se obožava niko drugi mimo njega. Kaže dželavala u suri Ali Imran 18. ajetu Šehidallahu ennehu la ilaha illa hu. Allah svjedoči da nema istinskog Boga mimo njega nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja mimo njega Allaha subhanahu wa ta'ala. U podužem hadisu vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam gdje se spominje oprosni hađ, razgovor, savjeti, oporuke Allahovog poslanika alaihi salatu sam iskupljenim ashabima u ogromnom broju na hađu, Allahov poslanik alihi salatu sam nakon što ih je podučio određenim stvarima, rekao je Allahumme šhed, Allahumme šhed, Allahumme šhed, Allahum moj ti svjedoči ovome, Allahum moj ti posvjedoči ovome, Allahum moj ti posvjedoči ovome, sutra na sudnjem danu ti budi svjedok da sam im, da sam im dostavio. Šehid u arapskom jeziku ima značenje šahida, dakle, svjedoka s tim što je ova osobina šehid za razliku od šahida izraženija. Dakle, na poseban način svjedoči. Odnosno, šehid jeste onaj koji svim svojim svjedoči. Dakle, njemu ništa ne promiče, on je zasigurno svjedok onome što se dešava, onome što se događa, onome o čemu se razgovara i slično. Dakle, Ibn al-Ethir, rahimehullahu ta'ala, govoreći o ovom jezičkom značenju riječi šehid, kaže šehid jeste šahid, kao što je alim, alim, to jest onaj koji je prisutan i onaj koji svjedoči, on, onaj koji gleda, onaj koji svjedoči svemu, onaj koji to nagleda, koji prati i njemu ništa ne promiče. Ibnu Sejidi kaže šahid jeste znalac i onaj koji pojašnjava ono što zna. Onaj koji dostavlja, koji objašnjava, koji obavještava onome što je vidio, dakle svjedoči tome. Kada je riječ o značenju Allahovog dželavala lijepog imena šahid, brojne definicije islamskih učenjaka postoji i lijepo ih je sve saslušati kako bismo dobili potpunije značenje, kako bismo znali za dakle to potpuno značenje Allahovog dželovala lijepog imena Ešehid, a opet Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. I nakon tih definicija, kada se upoznamo sa Allahim dželovala lijepim imenom Ešehid, da dakle to ime ostavi što je god moguće veći trag na nas, vjerovanje u njega, da poluči rezultate u našem životu na ovome svijetu. Pa kaže Ibnul Ethir, rahimehullahu ta'ala, šehid jeste Allah subhanahu wa ta'ala kome je sve vidljivo, ništa, ama baš ništa mu nije skriveno. Ko je šehid? Šehid jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj kome je sve vidljivo i ništa mu nije nepoznato, ništa mu nije skriveno šejh Sadi rahimehullahu ta'ala kaže Eš-šehid jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji sve nadgleda, makako, zna za sve, prati sve, vidi sve, makako to sićušno bilo, on čuje sve, makako to prigušeno, prigušeno bilo, on svojim znanjem sve obuhvata i on će svjedočiti protiv svojih robova, protiv onoga što su radili na sudnjem danu. Ezzeđađ, rahimehullahu ta'ala, kaže Ešehid jeste onaj koji je prisutan svemu. Ešehid jeste Allah subhanahu ta'ala, onaj koji je prisutan svemu, od koga se niko ne može sakriti. Niko se ne može zakloniti. Onaj koji je prisutan svemu sa svojim znanjem, sa svojim pogledom, sa svojim sluhom, onaj koji sve vidi, sve čuje, zna za sve. Al-Hulaymi rahimehullahu ta'ala kaže Al-Shahid jeste onaj koji ima uvida u ono u što drugi nemaju uvida. Al-Shahid jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji ima uvida u sve u što zasigurno ne mogu imati uvida stvorenja. Stvorenja vide do određene granice, čuju do određene granice, znaju određeno. Nama nije dato osim malo, malo znanja. Doći Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi, sve čuje i zna sve. Zna ono što govorimo, iznosimo na javu, ono što tajimo, prigušeno, o tome razgovaramo i ono što krijemo u svojim prsima. Imam Gazali, rahimehullahu ta'ala, kaže značenje, značenje imena Eš-Shahid vraća se na ime El-Alim s tim da ime Eš-Shahid ima posebnije značenje. Dakle, koristi se u određenim situacijama, kada se o određenom govori. Pa kaže, ukoliko se želi ukazati na Allahovo dželjavala sveobuhvatno znanje, tada se koristi ime Allaha subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Alim sveznajući. Kada se želi govoriti o Allahom subhanahu wa ta'ala znanju, o onome što ljudi kriju u svojim prsima, tada se koristi ime El-Habir. El-Habir, onaj koji je obaviješten detaljno od svemu, dakle, pogotovo onome što ljudi kriju u sebi. I kada se želi govoriti o Allahom subhanahu wa ta'ala znanju, onome što je vidljivo, odnosno što ljudi tajno, što ljudi javno rade, javno govore o tome, dakle, ma gdje oni bili, sakrili se i slično, pa rade dijela, ne kriju to u svojim prsima, već rade ili govore, razgovaraju, onda se koristi Allahu Jalla Vala lijepo ime, Eš-Shahid. Ibn al-Kathir, rahimehullahu ta'ala, kaže, Eš-Shahid, Allah subhanahu wa ta'ala, Eš-Shahid, svjedok ljudskim dijelima. On je El-Hafidh, čuvar, onaj koji čuva ljudske riječi i on je el-alim, poznavalac onoga što oni u sebi kriju u svojim prsima. Također kaže Imam Gazali rahimehullahu ta'ala kod definicije ovog Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena šehid, kaže onaj koji će ljudima na sudnjem danu posvjedočiti ono što je znao o njima. Obavijestit će ih o onome u čemu ih je gledao obavijestit će ih o tome sutra na sudnjem danu šta je vidio pri njima i šta je čuo o njima. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je ešehid, onaj koji sve vidi. Ništa mu ni na nebesima, ni na zemlji nije skriveno. Makako ono sićušno bilo, Allah subhanahu wa ta'ala sve to vidi. Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje, makako taj glas bio prigušen i on svojim znanjem sve obuhvata i kadar je svemoćan da nas o tome sutra obavijesti na sudnjem danu. Naprotiv, obavještavaće svoja stvorenja na sudnjem danu. Zar nisi rekao to i to? Zar nisi uradio to i to moj robe? Pa dakle, kada se upoznamo sa ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom Eš-Shahid, onda zasigurno pri nama treba da se poveća spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala. Treba da se pri nama poveća veličanje, uvažavanje, poštivanje, strahopoštovanje od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Putem ovog imena, al-shahid i sličnih imena, El Alim, El Habir, El Raqib, onaj koji nas nadgleda, onaj koji o nama sve potanko zna, onaj koji ima sveobuhvatno znanje, saznajemo da Allahu subhanahu wa ta'ala ama baš ništa nije skriveno ni na nebesima, ni na zemlji, dakle i ni sami ni u kom slučaju, ni u bilo kakvoj situaciji nismo skriveni Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah djelavala sve, ama baš sve o nama zna. Ono što kažemo, ono što uradimo, ono o čemu razmišljamo, ono što krijemo u svojim prsima, što niko drugi od stvorenja u to nema uvida. Zatim, kada se upoznamo sa Allahim dželavala lijepim imenom Eš-Shahid, da on sve vidi, da on sve nadgleda, onda upoznajmo i Allaha subhanahu wa ta'ala na potpuniji način, na ispravniji način. Čovjek s rođenjem zna za Allaha subhanahu wa ta'ala zna za Allaha subhanahu wa ta'ala, u čovjeku je to urođeno. Posle ga njegovi roditelji, kako je došlo u hadisu, odrode od vjere, islama, učine ga ovakvim ili onakvim. Najbolji dokaz da čovjek zna da postoji Allah subhanahu wa ta'ala, iako se mnogi inate. Ali najbolji dokaz da čovjek zna za Allaha subhanahu wa ta'ala i da se okreće Allahu subhanahu wa ta'ala jeste kada ga stisnu tegobe. gobe pritisnu problemi, snađu ga nedaće, belaj, iskušenja, diže svoj pogled ka nebesima, diže svoje ruke, obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala, obraća se Bogu, kako kažu, obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, izučavajući Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena, zasigurno naša spoznaja o Allahu subhanahu wa ta'ala se povećava. Da je bilo dovoljno da čovjek vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala samo na osnovu te fitre, urođene vjere s kojom se rađa, ne bi Allah dželavala slavu poslanike, objavljivao im knjige, oni pozivali u obožavanje Allaha dželavala, u spoznanju i obožavanje njega jednog jedinog, ne bi pro, pro, prolazili kroz sva ta iskušenja kroz koja su prolazili i slično. Zato dakle, putem ovog i drugih svih Allahu i dželovala lijepih imena, zasigurno još više upoznajemo njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, konkretno s ovim imenom saznajemo da Allahu dželovala ama baš ništa nije skriveno. Zatim, kada se upoznamo sa Allahu i dželovala lijepih imenom šehid, da, onaj, da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji sve vidi, ništa mu ama baš nije skriveno, makako to sićušno sitno bilo, spoznajemo i uviđamo koliko je Allah Jalla wa'ala prema nama milostiv i koliko Allah subhanahu wa ta'ala je prema nama pravedan, a pogotovo koliko će biti pravedan na sudnjem danu. Kako spoznajemo Allahu subhanahu wa ta'ala milost? Kako uviđamo putem ovog imena Eš-Shahid, uviđamo da je Allah subhanahu wa ta'ala prema nama milostiv, svakako. Eš-Shahid jeste onaj koji sve nadgleda sve nas vidi. Zna sve o nama. A kakvi smo mi? Koliko mi i kakvih grijeha svakodnevno činimo? Allah subhanahu wa ta'ala nam ukazuje svoje blagodati. A mi, umjesto da mu budemo zahvalni na tim njegovim blagodatima, upravo griješimo s tim blagodatima upravo činimo harame, nemoral, ono što Allahu dželavala nije drago, s tim njegovim blagodatima. On nam je dao zdravlje, mi ga ne koristimo, mi ne iskoristavamo to zdravlje u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. On nam je dao vid, on nam je dao sluh. Šta? Koga gledamo? Šta slušamo sa sluhom koji nam je dao Allah subhanahu wa ta'ala? Dao nam je zdravlje, dao nam je uh, da normalno živimo. Noge, ruke, gdje idemo, koga dotičemo, s kim razgovaramo. Jezik, jedna od najvećih Allahu i Đelavala blagodati da možemo komunicirati s drugim ljudima. Nažalost, mi se ovih blagodati sjetimo i možda se tada zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala samo kada vidimo nekoga koji ne može da govori, nekoga koji je slijep, koji je gluh i slično, tek tada kažemo hvala ti gospodar što si me sačuvao onoga od čega nisi njega sačuvao. Tada se sjetimo Allaha subhanahu wa ta'ala i ovih njegovih blagodati. Dočim u drugim situacijama griješimo Allahu Jalla wa ala, na njegove blagodati uzvraćamo grijesima, nepokornošću. Subhanallah, da na takav način nekome na dunjaluku uzvraćamo da nam neko ukazuje dobro, čini nam dobročinstvo neprestano, a mi njemu obratno, suprotno, potpuno suprotno uzvraćamo sa nezahvalnošću. Taj bi davno digao ruke od nas. Okrenuo bi se, otišao. I taj na Dunjaluku možda može i imati neku potrebu kod nas. Možda ga mi možemo nečim okoristiti uzvratiti mu hedijom, poklonom, u najmanju ruku osmijehom i lijepom riječju, zahvaliti mu se za to njegovo dobročinstvo. Ali bi opet nakon naše ustrajnosti u nezahvalnosti okrenuo se, diga u ruke od nas. Dočim Allah jalla wa'ala. Ama baš ni u kakvoj potrebi nije za nama. Ne možemo mu niti koristiti, niti štetiti. Kada bismo bili pokorni mu cijeli svoj život, činili mu ibadet, to ne može ama baš ništa njemu koristiti, ne treba mu, ne može njegovu vlast uvećati niti umanjiti na drugoj strani. I on zna sve o nama. I opet nas ostavlja u životu ne okreće se od nas. Naprotiv, kako je došlo u hadisu, svaku noć pruža svoju ruku, odnosno prima pokajanje onih koji su griješili danju. I svaki dan prima pokajanje onih koji su griješili noću. Zar Allah nije milostiv prema nama? I kako. Zna sve o nama. Zna kako uzvraćamo na njegove blagodati nepokornošću i opet nas drži u životu i opet nas ne odgađa. Zna sve o nama. Vidi nas kako griješimo. Da nas kažnjava za grijeh, svaki grijeh koji učinimo, niko od nas ne bi ostao živ na dunjaluku. A što se tiče Allahove dželavala pravde, Allahova subhanahu wa ta'ala pravda je neizmjerno velika. Naročito sutra na sudnjem danu. Kada će nas Allah subhanahu wa ta'ala pitati i obračunavati za dijela koja smo učinili. Neće nas pitati za neka dijela koja nismo učinili. On je šehid, svjedok, on nas je gledao, vidio, čuo šta smo govorili, šta smo radili i zato će nas pitati. To je pravda. To je pravda. Neće nas pitati za nešto što nismo rekli, za nešto što nismo uradili. Naprotiv, Allah dželle ve Ala da bi se obistinila njegova pravda, da ne želi uraditi nikome nikoliko je trun zla, dao je meleke pisare s desne i lijeve strane da pišu naša dobra djela i naša loša djela. Kao što kaže wa inna alaykum hafizin kiramen katibin ya'lamun ma taf'alun i doista su kod vas meleki plemeniti pisari oni koji dobro znaju šta vi radite, čuvari meleki, oni vas čuvaju, oni su kod vas. Plemeniti pisari pišu dobro dijelo, loše dijelo, dobro dijelo, loše dijelo. Znaju sve o onome što radite. I ta knjiga bit će pomno sačuvana kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I sutra, da ne bismo pomislili u našoj knjizi je zapisano nešto što nismo uradili. U našoj knjizi imaju riječi koje mi nismo izgovorili. Neko će nam drugi čitati knjigu pa će nam pročitati i dodati što mi nismo uradili. Ne, sutra će nam se na sudnjem danu dati knjiga, mi ćemo čitati svoju knjigu. Kao što kaže Jalla Vala u suri Al-Isra, Iqra kitabeke kefa bi nefsike alike, alike li jevme hasiba. Iqra kitabeke kefa bi nefsike li jevme alike hasiba. Čitaj svoju knjigu, dosta ti je to, što ćeš danas svoju knjigu ti čitati i što ćeš sam sebi jeli sviđati sviđati račun ikra kitabeke kefa bi nafsike al-yawma alayka hasiba ti ćeš sam sebi kada pročitaš knjigu pročitaš svoja dobra djela svoja loša djela maltene ti ćeš sebi svidjeti račun vidjet ćeš gdje si i gdje ideš i također to što pročitamo ili što nam se pročita, vidjet ćemo na našoj vagi kako se vaga, koliko je ovo dobro djelo bilo teško, ja sam ga učinio kako treba radi Allaha, ja sam li bio prisutan u tom dijelu, sam li ga učinio kako ga je činio poslanik Alihi Salutom, sve se vaga, vidjet ćemo kako se vagaju ta naša djela i nikome se neće učiniti nepravde. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَ فَلَا تُدْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا Mi ćemo na sudnjem danu postaviti pravedne terezije. Nikome se neće učiniti, ama baš nimalo nepravde. Zar nije rekao Jalla Vala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Ko učini koliko je trun dobra, vidjet će ga. ko učini koliko je trunzla, vidjet će ga. Dakle, sve će to donijeti se, staviti na vagu i vagati se. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je šahid, onaj koji svjedoči i čije je svjedočenje najbolje svjedočenje. Kao što kaže Jalla Vala, قُلْ اَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ Reci, čije je to svjedočenje najveće i ko je to najbolji svjedok? O Muhammede, pitaj nevjernike, ko to najbolje svjedoči? Čije svjedočenje najbolje? Pa reci, Allah je svjedok između mene i vas. Allahovo svjedočenje je najbolje svjedočenje. Kada ovo znamo, onda, ako je Allah najbolji svjedok, ako Allah subhanahu wa ta'ala što kaže, tako je, niko ne svjedoči bolje od Allaha subhanahu wa ta'ala, onda što god nam kaže Allah subhanahu wa ta'ala, toga se prihvatimo. Što god nam kaže Allah subhanahu wa ta'ala da trebamo raditi, radimo. Što god nam kaže Allah dželavala da trebamo ostaviti, ostavimo se toga jer Allah dželavala najbolji je svjedok. Najbolje je svjedoči. Svjedoči istini. I Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči za sebe da je on jedan jedini istinski Bog, da on postoji i da jedino on treba da se obožava i niko drugi. Zato nemojmo dozvoliti da nas drugi odvode s pravog puta na stranputicu iskušenja, problemi, tegobe, će kada stisnu, znajmo da postoji Allah dželavala, da se Allah subhanahu wa ta'ala odaziva našim dovama. Zatim, kada se upoznamo sa Allahim dželavala lijepim imenom Ešehid, da je on onaj koji svjedoči, onda nastojimo i mi koliko smo u mogućnosti u našom, našem domenu da i mi svjedočimo istini. Da i mi svjedočimo istini. Dobro se čuvajmo lažnog svjedočenja kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu da je Allahov poslanik alihi salatu osallam pitao svoje ashabe hoćete li da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima? Pa su rekli svakako. A on je rekao pripisivanje Allahu dželavala nekoga ravnim, smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim, neposlušnost prema roditeljima, bio je naslonjen pa je ustao, sjeo i počeo govoriti i lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje. Dakle, čuvajmo se dobro da svjedočimo laži, nastojimo da svjedočimo istini i samo istini. Budimo svjedoci istini, svjedočimo za istinu, makar to bilo i protiv nas svjedočenje, makar to bilo i protiv naših najbližih. Zatim, od najveće koristi vjerovanja u ovo Allaho dželle Vala lijepo ime Eš-Shahid, jeste da smo svjesni Allahovog subhanahu ta'ala nadzora, da nas on gleda, da on zna sve o nama. Ne zaboravljajmo riječi elem ja'lam bi anna Allaha yara. Zar on ne zna da Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi, da Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje, da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama. Čuvajmo se šta radimo, čuvajmo se šta govorimo, čuvajmo se čak i lošeg razmišljanja. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama. Čuvajmo se dva lica, da smo s jednima dobri, a kada smo osami da smo potpuno drugačiji. Budimo iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala u svakom vremenu, u svakom stanju, u svakoj situaciji. Budimo bogobojazni ma gdje se nalazili. Kao što kaže Allah poslanika alihi salatu sam ittaqillaha hajthuma kunt. Boj se Allaha gdje god bio. Reci inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah, wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Reci doista moj namaz i svi moji obredi i cijeli moj život pa i moja smrt posvećeni su samo Allahu dželle ve ala, njemu jednom jedinom. On nema sudruga. Meni je tako naređeno. Ja sam prvi koji se tome odaziva i tome pokorava.